Երբ ռազմաճակատում գործերը հաջող չեն ընթանում, բանակցային սեղանին չի կարող հաճելի թուղթ լինել։ Չնայած այս հայտնի ճշմարտության գիտակցմանը Նիկոլ Փաշինյանի խոսքն անսպասելի էր հազարավոր մարդկանց համար։ Մենք ուզում ենք, որ ստորագրենք մի թուղթ, որի արդյունքում մեզ լիքը մարդ կքննադատի, լիքը մարդ կհայհոյի, լիքը մարդ դավաճան կասի։ Նույնիսկ կարողա ժողովուրդը որոշի մեզ իշխանությունից հեռացնի, էլի գոհ շնորհակալ կլինենք, եթե դրա արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով ստանա տևական խաղություն եւ անվտանգություն։ Ես շատ հստակ ասում եմ, այն որոշումը, որ սա ապահովելու է, ես այդ որոշումը շատ հստակ ասում եմ, ստորագրելու եմ։ Որոշ ժամանակ անց վարչապետը հանդես եկավ Facebook-յան գրառմամբ եւ ուղիղ եթերով հերքելով իր այս հայտարարությունը պնդելով, որ հայտարարությունը ներկայացվել է խեղաթյուրված եւ որ մարդիկ իրեն ճիշտ չեն հասկացել, բայց Ստեփանակերտում, Երևանում, Գյումրիում եւ մի շարք այլ համայնքներում հազարավոր մարդիկ արդեն դուրս էին եկել փողոցներ ոչ միայն իրենց դժգոհությունը հայտնելու վարչապետի որոշմանը, այլև հասկանալու թե ինչ է կատարվում իրականում։ Երևանում մարդիկ հավաքվել են ազգային ժողովի մոտ, հետո շարժվել դեպի Բաղրամյան 26, պահանջելով վարչապետի հրաժարականը եկել ենք այստեղ, որովհետև դեռ մի տոկոս հույս ունենք, որ Արցախը երբևիցե չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ նույնը Հայաստանը չի թուրքացվելու։ Էսի մեր հայրենիքն է, ամբողջ կյանք մեր պապերս այս հողի համար են կռվել։ Ու հիմա եկել է մեր ժամանակը, մենք իրավունք չունենք այդ ամեն ինչը տալու հենց այնց հեղ ծանր վիճակում այս բային երկիրը պետականություն ենք կորցնում, բայց ես այնուամենայնիվ ունեմ հավատ, որ մենք կարող ենք դեռ կամք ու վճռականություն դրսևորել համախմբվելով եւ վերջնական կործանման չգնալ։ Մեզ փոքրուց են սովորացրել, որ Արցախը եղել է կա ու կմնա հայկական եւ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակից Ադրբեջանին հասցեական ու զսպող մեղադրանքներ առաջադրելու կոչեր են ուղարկվել միջազգային կազմակերպություններին, Սփյուռքում ապրող հայրենակիցներին էլ հայրենիքի պաշտպանների շարքերը համալրելու։ Գաղափարը մեկն է՝ Արցախը հայկական է, Արցախը Հայաստան է։ Իստեղ դե կանած ամեն մինը սկսած են 5 տարեկան աղջիկ խոխան։ Միջև են ամենատարես մարդը թույլ չի տալու, որ մի հոգի մեջ ճակատագիրը որոշ է։ Հենց այս խոստովանությունն է րոպեների ընթացքում մարդկանց հրապարակ բերել։ Մտահոգությունները շատ են։ Ինչ է սպասվում մեզ, ինչ անել նոր ու տհաճ անակնկալներից խուսափելու համար։ Արմեն Պետրոսյանն իր տարբերակն է առաջարկում։ Մինես արդարությունա, մինես դաշնակա, մինես գիմչու միջա, լող հարաբաղցի ենք, սեն մենք միատ շանս ունենք, միավորվենք վեր աշխայնասիկ չէ, եմ մեր թշտամի ժողովուր, վեշտա Հայաստանի Հանրապետության կաղաքացինա, ոչ, նակ մեր աղպեքնը, Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանությունը դա Հայաստան չի։ Հայաստանը մզանը հրաժարվել չի։ Մեր զինվորականների 90% հայաստանցի են։ Մեր աֆիցերների 95% հայաստանցի են։ Եկեք այդպես մեր մեջ հատուցոնի։ Երեսով ատուցամ Հայաստան Սփյուռք Ղարաբաղ պետք է միավորվի մի բռուցքի մեջ հանուն Արցախի պաշտպանության Իրենց սպասվող ապագայի մասին հարցերը հանրահավաքի մասնակիցները Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանին են ուղում։ Թովմասյանը պատասխան չունենալով նույն հարցը հավաքվածներին է տալիս եւ նշում. «Մեկ անձը Արցախի հարցը չի կարող կարգավորել»։ Որևէ անձ, անկախ նրանից Հայաստանի Հանրապետության առաջնորդն է, թե Արցախի առաջնորդն է, կամ որևէ կուսակցություն, Արցախի կարգավիճակի հարցը տրված չէ որևէ անձի կամ որևէ կուսակցության։ Արցախի կարգավիճակի հարցը վերջնական լուծումը պետք է տրվի ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների կողմից։ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում նախադասությունը, որ բազմիցս հնչել է Հանրապետության նախագահի, արտգործնախարարի եւ մյուս պաշտոնյաների կողմից, նորից հայտնվել է նախագահի Facebook-յան էջում։ Հրապարակում այն վերահաստատել է պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը։ Արցախի ճակատագրի մասով բազմիցս Արցախի իշխանությունները իրենց դիրքորոշումը հայտարարել են, այսօր էլ նախագահ Հարությունյանը վերահաստատել է, որ Ադրբեջանի կազմում Արցախը չի կարող լինել եւ ցանկացած փաստաթուղթ մեզ համար անընդունելի է, որտեղ կարող է Արցախը Ադրբեջանի կազմում նշվել։ Մնացածը մեզ համար մեր ինքնորոշման իրավունքի իրացման շրջանակներում պետք է լուծվի եւ միջազգային անկախության միջազգային ճանաչման շրջանակներում եւ համազգային ջանքերը պետք է ուղղեն այդ ուղղությամբ։ Արցախը պահելով հայկական եւ հասնելով Արցախի անկախության միջազգային ճանաչմանը։ Հրապարակում հավաքվել էին նաև 1988 թվականին միացում շարժման մասնակիցները, որոնք այսօր ձեռնափայտով ու թորների հետ նորից նույն տեղում են, համախմբված նույն գաղափարի շուրջ։ Անիա Բաղյան, Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական։